بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فنحمده مصليا على نبيه محمد الذي أرسله رحمة للعالمين وجعل معجزته الكبرى الجامعة برموزها وإشاراتها لحقائق الكائنات باقية على مر الدهور إلى يوم الدين وعلى آله عامة وأصحابه كافة أما بعد فاعلم أولا أن مقصدنا من هذه الإشارات تفسير جملة من رموز نظم القرآن لأن الإعجاز يتجلى من نظمه وما الإعجاز الزاهر إلا نقش النظم وثانيا أن المقاصد الأساسية من القرآن وعناصره الأصلية أربعة التوحيد والنبوة والحشر والعدالة لأنه لما كان بنو آدم كركب وقافلة متسلسلة راحلة من أودية الماضي وبلاده سافرة في صحراء الوجود والحياة ذاهبة إلى شواهق الاستقبال متوجهة إلى جناته فتهتز بهم المناسبات وتتوجه إليهم الكائنات كأنه أرسلت حكومة الخلقة فن الحكمة مستنطقا وسائلا منهم ب يا بني آدم من أين إلى أين ما تصنعون من سلطانكم من خطيبكم فبينما المحاضره إذ قام من بين بني آدم كأمثاله الأماثل من الرسل أولي العزائم سيدنا البشر محمد الهاشمي صلى الله عليه وسلم وقال بلسان القرآن أيها الحكمة نحن معاشر الموجودات نجيء بارزين من ظلمات العدم بقدرة السلطان الأزلي إلى ضياء الوجود ونحن معاشر بني آدم بعثنا بصفة المأمورية ممتازين من بين إخواننا الموجودات بحمل الأمانة ونحن على جناح السفر من طريق الحشر إلى السعادة الأبدية ونشتغل الآن بتدارك تلك السعادة تنمية الاستعدادات التي هي رأس مالنا وأنا سيدهم وخطيبهم فهادونكم منشوري وهو كلام ذلك السلطان الأزلي يتلألأ عليه سكة الإعجاز والمجيب عن هذه الأسئلة الجواب الصواب ليس إلا القرآن ذلك الكتاب كان هذه الأربعة عناصره الأساسية فكما تتراءى هذه المقاصد الأربعة في كله كذلك قد تتجلى في سورة سورة بل قد يلمح بها في كلام كلام بل قد يرمز إليها في كلمة كلمة لأن كل جزء فجزء كالمرآة لكل فكل متصاعدا كما أن الكل yeteraa fi cüz'in fecüz'ün müteselsilen ve lehâzihin nuktetu a'ni iştirakül cüz'i me'al külli yu'arriful Kur'anul müşakhas kel külliyi zil cüz'iyyat Cevabu lima Tercümesinin bir hülasası İnsanı halk edip Kur'an'ı ona talim eden Zat-ı Zülcelal'in Rahman ismiyle tecelli-i kübrasına rahmetin tecelliyatı adedince ona hamdü sena ederek ve Seyyidül Beşer Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ı rahmeten lil alemin gönderdiği o Resul-i Ekrem'ine risaletin semereleri adedince ona alu ashabına salatü selam ve hadsiz şükrediyoruz ki onun mucize-i kübrası ve hakaiki kainatın remizleri ve işaretleriyle tamamiyle cem edilen Kur'an-ı Azimuşşan asırların geçmesiyle daim baki ve nev'i beşere mürşit ta kıyamete kadar beka vermiş ve o Resul Ekrem'i onlara üstadı azam eylemiş. Emma ba'du biliniz ki evvela bu yazacağımız işaret ve nüktelerdeki maksadımız Kur'an'ın nazmındaki bir kısım remizlerinin tefsiridir. Çünkü yedi nevi icazın en incesi fakat kuvvetli ve lafzi fakat hakikatli icaz Kur'an'ın nazmından tecelli ediyor. Evet, parlak icaz elbette nazmın nakşından çıkıyor. Saniyen, Kur'an'da esas maksatları ve anasır-ı asliyesi dört hakikattır. Tevhid, nübüvvet, haşir ve adalettir. Çünkü vakta kainat sahrasında Beni Adem bir acip ve büyük bir kafile ve sair taifeler beraber birbiri arkasında asırlar üstünde geçmiş zamanın derelerinden, şehir ve meşherlerinden sefer edip vücut ve hayat sahrasında yürüyüşüyle istikbalin yüksek dağlarına azimetle oradaki bağlarına gözleri müteveccih olmak cihetiyle hilafeti zemine mazhariyet noktasında vesair zihayata tasarrufatı cihetinde ruh zeminde ekser eşyanın nev'i beşerle münasebatı iktizasıyla heyecana gelmesinden kainat dahi onlara yüzlerini çevirip nev'i beşerle ciddi alakadar oluyor. Beni Adem bir tek taife taifeyken yüzbinler taifelere karışmasında kainat zemin gibi onlara netice-i hilkat-ı alem noktasında bakıyor. Güya hilkat-ı kainat hükümeti o hükümetin zabıta memuru hükmünde fenni hikmeti bir müstantık ve sorgucu olarak o misafir kafileye gönderip ondan sual edip soruyor ki: "Ey beni Adem, nereden geliyorsunuz ve nereye gideceksiniz ve ne yapacaksınız?" ve her şeye karışıyor ve bazen karıştırıyorsunuz. Sultanınız ve hatibiniz ve reisiniz ve ileri geleniniz kimdir? Ta bana cevap versin. O muhabereler içinde birden kafile Beni Adem'den Muhammedül Haşimi sallallahu aleyhi ve sellem emsalleri olan ulul azm peygamberler gibi fenni hikmete karşı kalktı ve Kur'an'ın lisanıyla dedi ki: Ey mustantık hikmet, biz mevcudat kafilesi Adem karanlıklarından Sultanı Ezeli'nin kudretiyle çıktık. Ziyai vücuda girdik. Varlık nurunu bulduk. Her bir taifemiz bir vazifeye girdik ve biz Beni Adem taifesi ise bir emaneti kübra rütbesi ve hilafeti zemin vazifesiyle sair mevcudat kardeşlerimizin içinde imtiyazlı ve memuriyet sıfatıyla bu meşheri kainata gönderilmişiz. Her vakitte yola çıkmaya müheyya bir vaziyetteyiz ve haşir yolu ile saadeti ebediyenin kazanmasının tedarikiyle meşgulüz ve bizim resul malimiz olan istidatlarımızın çekirdeklerini sümbüllendirmeye, iman ve Kur'an'la inkişaf ettirmekle iştigal ediyoruz. İşte o kafilenin reisi ve hatibi benim. İşte elimdeki bu fermanı manevi ve maddi hava bir tek lisan gibi bütün kainata o fermanın her kelimesini bir anda milyarlar yapıp işittiriyor. İşte o menşuru ferman ezel ve ebed sultanının kelamıdır ve emirleri ve konuşmaları olduğuna delili kat'i üstünde parlayan sikke-i şahanesi ve turray-ı sermediyesine bak, gör, git, söyle. Evet, en müşkil, en umumi ve bütün mevcudata sorulan bu üç dört gayet acip suale tam doğru ve mükemmel cevap veren yalnız ve yalnız Kur'an-ı Mucizül Beyan'dır ki başında "Zalikel kitabu la raybe fih" fermanı ilan edilmiş. Madem baştan buraya kadar bir hakikati anladın, elbette bu hakikatten anlaşılıyor ki Kur'an'ın anasır esasiyesi o dört hakikattir. Yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalettir. İşte bu dört hakikat nasıl ki mecmu Kur'an'da dört rükündür, öyle de o dört makasıt çok surelerin her birisinde bulunuyorlar. Her bir sure bir küçük Kur'an olur belki çok cümlelerin içinde de o dört maksada telmihan işaretler var. Belki bazen bir tek kelimede o dört esasa remizler var. Çünkü Kur'an'ın eczaları ve kelime ve ayetleri mecmuna karşı birer ayna hükmüne geçer, birbirinden inikas eder. Güya Kur'an müteselsilen ayet ve cümle ve kelimelerine o maksatların nurunu veriyor. Aynede güneş gibi bazen bir kelime, bir cümle bir küçük Kur'an'ı gösterir. İşte Kur'an'a mahsus bu nükte yani cüz, kül gibi aynı maksadı göstermesi maksadıyla Kur'an müşahhas bir fert olduğu halde çok efradı bulunan bir külli gibi ilmi mantıkça tarif edilir. Demek Kur'an'da bin Kur'anlar var ki şahsı külli olmuş. Hem öyle de lazım gelir. Çünkü hadsiz ve gayet muhtelif taifelere ders olduğu için aynı derste hadsiz o taifeler adedince dersler bulunmak lazım gelir. Sual: Eğer denilse bu dört maksada asliyeyi bize bismillah ve elhamdülillah cümlesinde göster. Cevap: Deriz ki madem bismillah Allah'ın abdlerine bir ders olarak nazil olmuş, elbette söylemek manasında olan kul kelimesi bismillah içinde vardır. İlmi sarf ile mukadder tabir edilir. İşte bismillah'taki kul takdiri bütün Kur'an'daki kul kul söyle söyle lafızlarının esası ve anası bu bismillah'taki kuldur. Buna binaen kul kelimesinde risalete işaret olduğu gibi bismillah'ta dahi uluhiyete remiz var ve bismideki ba'nın takdimi Kulun besmelenin ahirinde mukadder olması hasr ve yalnız manasını ifade ettiğinden tevhide işaret ediyor. Yani yalnız onun ismiyle başla ve medet al ve Rahman isminde adaletin nizamına ve rahmetin cilvelerine işaret var. Çünkü muhtelif karma karışık mevcudat intizami ile güzelleşmiş ve rahmetin cilvelerine mazhar olabilir. Ve Rahim'de haşre işaret var çünkü manasında hem affetmek, hem rahmet ve şefkat etmek ve bu fani dünyada o dört mana hakikatiyle umumi bir surette görünmediğinden elbette bir diyar aherde o manalar tamamiyle tezahür edebilir. Hem rahmet ve şefkatin hakikati dirilmemek üzere ölmekle kabili tevfik değildir. Demek rahimdeki şefkat parmağını cennete uzatmış gösteriyor. Şimdi elhamdülillahi rabbil alemin Maliki Yevmiddin'e bakınız. Elhamdülillah'ta uluhiyetin zahir işaratı var. Çünkü bütün hamd Allah'a mahsustur. Uluhiyeti gösterdiği gibi tevhidi de gösteriyor. Evet, lillah'deki lam ilmi sarfça bir manası ihtisas ve istihkaktır. Elhamdü'deki elif lam bir manası istiraktır. Demek bütün hamdler Allah'a mahsustur. Demek tevhidi kat'î ifade ediyor. Rabbul Alemin lafzında hem adalete hem nübüvvete işaret var. Çünkü 18 bin alemin zerreden ve zerrelerden, sineklerden tut, ta bin defa zeminden büyük seyyareler ve yıldızlara kadar gayet mükemmel bir müvazene, bir intizam, bir mükemmel terbiye, gayet mükemmel bir adalet-i kübrayı gösteriyor. Nübüvvete işareti ise Madem nev-i beşerin fıtri kuvvelerine sair hayvanat gibi hat konulmamış, ondan tecavüzat çıkmış, hem insan maddi olduğu gibi maneviyat cihetinde de bütün kainatla alakadar olmasından hilkat-ı kainattaki hikmeti aliye-i beşeriyeti nizam ve intizam altında olan çekirdek hükmünde olan istidadatı inkişaf ettirmekle emanet-i kübra vazifesini yapmak cihetiyle nübüvvet zaruridir ki Rabbil Alemin'deki alemin içindeki yüksek makamını bulabilsin ve halife-i zemin olup melaikeye rüçhaniyetini gösterebilsin. Ve Maliki Yevmiddin cümlesi ise haşri tasrih ediyor. Çünkü Yevmiddin yani din günü ve ceza günü ve maneviyat günü. Demek nasıl dünya maddiyat ve maddi harekatın ve amellerinin günüdür? Elbette o harekatın neticelerini ve o hizmetlerinin ücretlerini ve o maneviyatın semeratlarını belki o faniyat ve zailatın baki ve daimi eserlerini ve alemi misal sinemasıyla ve fotoğrafıyla alınan umum o faniyat ve zaillerin sayfi amellerini gösterecek ve neşredecek bir gün gelecektir diye ifade ediyor. Bismillah, elhamdülillah cümleleri gibi Kur'an'da ekseri yerlerinde böyle dört unsuru esasiye içinde görünebilir. Mesela inna a'tayna kel kevser bir sadef gibi bu dört cevahir içindedir. Dikkat etsen görürsün. Biz sana verdik Kevser'i. Yani Zat-ı Zülcelal seni nübüvvetle ve maddi manevi temine adaletle müşerref ettiği gibi cennette Kevser'i ihsan ediyor. Ey sail, pek uzun hakikati kısa kesip bu üç misali minval ve mekik yap, üstünde o münasebat ve işaratı dokumaya başla. Biz de şimdi Bismillah'tan başlıyoruz izahı, tafsili Risale-i Nur ve birinci söz ve besmele lemasına vesaire Risale-i Nur'daki Bismillah'ın hakikatlerine dair hüccetlerine havale edip yalnız nazm itibariyle küçük bir ima ederiz. Şöyle ki: Bismillah güneş gibidir. Başkalarını tenvir ettiği gibi kendini de gösteriyor. Her nefes ve her dakika ruhlar ona hava ve su gibi muhtaç olduğundan onun hakikatini herkesin ruhu hisseder kalp ve hayal bilmese de ehemmiyeti yok. Onun için beyan ve tariften müstanidir. Harfler ve cüzlerinden evvela bağının fenni sarfça bir manası istianedir. Bir manay örfisi teberrük manası olmasından bu bağının merci müteallıkı kendi manasından çıkan estaînu ve eteyemmenu fiillerine bağlanıyor. Veyahut Bismillah'taki perdesinde kul söyleden çıkan ikra oku fiiline bakar. Yani ya Rabbi ben senin isminin yardımıyla ve onun bereketiyle okuyacağım. Her şey senin kudretinle ve icadınla ve tevfikinla olduğu gibi yalnız ve yalnız senin isminle başlıyorum. Demek bismillah'tan sonra ikra okumak lafzı ahirinde mukadder olmasından hem ihlas hem tevhidi ifade eder. Ama ism kelimesi ise biliniz ki zatı vacibül vücudun binbir esmasından bir kısmına esma-i zatiye denilir ki her cihetle zatı akdesi gösterir. Onun adı ve onun ünvanıdır. Allah, Ehad, Samet, Vacibül vücud gibi çok esma var. Bir kısmına da esma-i fiiliye tabir edilir ki çok nevileri var. Mesela Gaffar, Rezzak, Muhyi, Mümit, Münim, Muhsin.